Pakartoto įstatymo knyga. Aštuntas skyrius. Laikykitės įsakymų, kuriuos šiandien jums skelbiu, kad gyventumėte, daugėtumėte ir paveldėtumėte žemę, kurią viešpats prisiekia duoti jūsų tevams. Atsimink kelią, kurio viešpats, tavo dievas, vedė tave 40 metų per dykumą, kad palenktų ir išmėgintų tave ir sužinotų, kas yra tavo širdyje, ar tu vykdysi jo palipimus. Jis pažemino tave alkiu ir davė valgyti maną, kurios nepažinai nei tu, nei tavo tėvai, kad suprastum, jog žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu savo drabužių nesudėvėjai ir tavo kojos nesutino per 40 metų. Suprask, kad kaip žmogus auklėja sūnų, taip viešpats, tavo dievas, auklėja tave. Vykdyk viešpaties savo dievo paliepimus, vaikščiok jo keliais ir bijokis jo. Viešpats, tavo dievas, įves tave į gerą, upelių ir vandens šaltinių, kurie trykšta lygumose ir kalnuose žemę. Į kviečių, miežių ir vynogynų žemę, kurioje auga figos ir granatai, į žemę, alyvmedžių ir medaus, kurioje nestokosi duonos ir džiaugsesi derliaus gausumu, į žemę, kurioje akmenis yra geležis o kalnuose galėsi kasti variai. Pavalgęs ir būdamas sotus, garbink viešpatį, savo dievą, už gerą žemę, kurią jis tau davė. Saugokis, kad neužmirštum viešpaties, savo dievo, nesilaikydamas jo paliepimų, įsakymų ir įstatymų, kuriuos tau šiandien skelbiu kai sotus būdamas pasistatysi gerus namus, juose gyvensi ir turėsi galvijų bandas, avių būrius, aukso ir daugybę visokių dalykų. Saugokis, kad nepasididžiuotum ir neužmirštum viešpaties, savo Dievo, kuris tave išvedė iš Egipto, iš vergijos namų, kuris vedė per didelę ir baisę dykumą, kur buvo nuodingų gyvačių ir skorpionų, kur buvo sausra ir nebuvo vandens. Jis leido iš kiečiausios uolos vandens sroviai tekėti, maitino tave dikumoje mana, kurios nepažino tavo tėvai, kad pažemintų tave ir išmėgintų tave ir kad galiausiai darytų tau gerą, jog nesakytum, mano jėga ir mano rankų stiprybė sukrovė man šiuos turtus. Atsimink viešpatį, savo dievą, nes jis tau suteikė jėgų įgyti turtus, kad įtvirtintų sandorą sudarytą su tavo tėvais, kaip yra šiandien. Bet jei užmirši viešpatį savo dievą ir seksi svetimus dievus, juos garbinsi ir jiems tarnausi, skelbiu jums iš anksto, kad žūsite, kaip žuvo tautos, kurias viešpats išnaikino jums įeinant, taip ir jūs žūsite, jei neklausysite viešpatės, jūsų dievo balso.